Вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. У сённяшнім выпуску перадачы Сергея Дубаўца Зміцер Бартосік дзеліцца ўражаннямі ад пошукаў беларускай мовы ў менскіх так званых пунктах грамадскага харчавання. удзельнікі перадачы пісьменнікі Іван вазы владимир караткевич цёска зміцер бартосік і Сергій дубавец гутараць пра нацыянальную годнасць якая актуальная ў кантэксце гастранамічным вы даведаецеся што такое рэстарацыя дзікае паляванне дзе падаюць ласіныя губы ў яблычным воцаце пад старажытны беларускі напой тройчы 9 Thank you. я перадаю слова аўтару Сергею Дубаўцу. У пазамінулай перадачы зміцер Бартосік задаваў афіцыянтам менскіх кавярняў пытанне, ці часта кліенты звяртаюцца да іх па-беларуску. Маўляў, калі мы хочам вакол сябе пашырыць поле гучання дзяржаўнай мовы, дык мусім прынамсі ад тых, каму плацім за паслугі патрабаваць гаварыць з намі па-беларуску. У выніку таго апытання атрымалася невясёлая статыстыка. Вельмі рэдка кліенты менскіх кавярняў замаўляюць па-беларуску. Праўда, як напісала адна чытачка нашай нівы, гэтаму апытанню не варта асабліва давяраць. Бо для рускамоўнага афіцыянта прызнанне ў тым, што да яго часта звяртаюцца па-беларуску, было б прызнаннем уласнай прафесійнай непрыдатнасці, няўмення абслужыць кліента на дзяржаўнай мове. Так ці інакш ні для каго не сакрэт, што беларушчына ў менскіх кавярнях гучыць нячаста змяніць сітуацыю можна і трэба з двух бакоў паводле закону аб мовах 1990 году ўжо з 1 верасня 93 году усе афіцыянты мусілі абслугоўваць нас по-беларуску лукашэнкаўскія рэферэндумы гэтае патрабаванне закону адмянілі будзем спадзявацца часова у з іншага боку замаўляць по-беларуску мусяць кліенты кіруючыся сваёй нацыянальнай свядомасцю якім чынам пашырыць гэтае поле і ад чаго тое пашырэнне залежыць пра гэта мы і будзем гаварыць у сённяшняй перадачы вандруючы па менскіх кавярнях зміцер бартусік зрабіў быццам бы простую але адначасова і складаную выснову пра тое што нацыянальная годнасць наўпрост звязаная з годнасцю чалавечай. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Такім чынам нацыянальная годнасць выклікае за сабою годнасць чалавечую. Гэта значыць, што многія комплексы цяперашніх свядомых беларусаў, якія саромяюцца ці проста пазбягаюць замаўляць у кавярні па-беларуску, маюць прычынай савецкую псіхалагічную спадчыну комплекс несвабоднага залежнага чалавека, чыю свабоду абмяжоўвае маленькая ўлада таго самага афіцыянта або швайцара або вахтёра. Зміцер бартосік працягвае. Ёсць такі мілы віленскі анекдот. Мужчына на падпітку заходзіць у краму і звяртаецца да прадавачкі. Аж норю, аж норю блин, Аж норю трупукі, трупути да мать твою!» Та и ему отказывая, «Говорите, пожалуйста, по-русски». «Э, не, отказывая мужик, я 30 лет слушаю ваш русский, а вот теперь вы мой литовский, послушайте». «Неек я у вас обе у этой анекдот у житё» дакладна разыграў сцэнку ў адным менскім макдональдсе напэўна самай рускай забегалаўцы нашай сталіцы толькі заміж ашнорю была тая самая славутая філіжанка кавы все астатняе засталося як у покасцы і фраза паслухайте маю беларускую дакладна легла ў патрэбны мне кантэкст Дзяўчушка ў фірмовай кепачцы крыху збянтэжылася за свой рускі, але з філілагічнаю задачаю справілася паспяхова. Колькі пасля ў падобных сітуацыях я пераконваўся, што беларускае слово больш грунтоўна гучыць і запамінаецца тымі, хто нас абслугоўвае, калі вымаўляецца ніяк штодзённы подзвіг, нібы апошняе слово перад расстрэлам, а з прыязнай усмешкай, Нібы ў пацверджанне гэтаму недавно вычытаў у Івана Вазова наступныя думкі. Прыгнёт пры ўсіх яго злыбедах мае і адну прывілею. Ён робіць народы вясёлымі. Там, дзе арэна палітычнага і духоўнага жыцця ўзятая пад замок, дзе няма умоваў хутка стаць багатым і славалюбныя натуры не маюць прасторы для дзейнасці, грамада растрачвае свае сілы на высвятленне асабістых адносін і плёткі а ўцехі і весялосць шукае і знаходзіць у звычайных маленькіх і танных жыццёвых радасцях. У зняволеных народаў выпрацоўваецца свая філазофія, якая прымірае іх з жыццём. Асобны чалавек, трапіўшы ў няўцешнасць, часта сканчае кулею ў скроню альбо пятлёю на шыю. Зняволены ж народ, хоць будзе ён у становішчы безнадзейным, самагубствам ніколі не сканчае. Ён есть, п'е і робіць дзяцей і весяліцца. Наколькі ж высновы балгарскага клясыка, што апісваў свой народ пад самым жорсткім ярмом, не дапасоўваюцца да нашай сённяшняй сітуацыі. Мы яму п'ем і робім дзяцей. Але без весялосці, быццам прысуджаныя да пажыццёвага тэрміну зняволення. Хоць ніякага знешняга прыгнёту цяпер няма, і фраза акупацыйная ўлада гучыць непераканаўча. А вось свядомае кожнаму беларусу слова злучэння людзьмі звацца, ніяк не напоўніцца зразумелым зместам, застаючыся сумнай актуаляй. А можа, на сёння людзьмі звацца, гэта толькі і ўсяго свабодна карыстацца сваёй мовай. Даючы зразумець хамам, што яны размаўляюць з чалавекам, для якога нацыянальная годнасць неадрыўная ад чалавечай з усімі, як кажуць, наступствамі. Зрэшты, з хамствам змагацца можна і ў антуражы фарсу. Давайте паслухаем аднаго беларускага расейца, чыста менскага менеджера адной квітнеючай фірмы, маладзёна, якога смела можна назваць новым беларусам не за наварочную кватэру ў цэнтры гораду і не за сотавы телефон. За сваё жыццё ён не напісаў ніводнага беларускага слова, але чытае рэгулярна, каб не адстаць ад жыцця. А яшчэ ў яго ёсць своеасаблівыя хоббі. Ён любіць, каб прадавачкі, афіцыянткі ды іншыя працаўнікі з людзьмі на яго глядзелі як на паважанага кліента з ветлівай усмешкаю і адпаведна абслугоўвалі. Калі ж не, тады пачынаецца спектакль, дзе галоўную ролю ён забірае сабе колькі афіцыянтак і прадавачак страцілі сваю працу дзякуючы незабыўнай сустрэчы з ім але ягоны досвед варты пераймання Thank you. аднойчы сябрам вырашылі па кілішку пропусціць рылкі з добрым сябрам якого не бачыў шмат гадоў і кавярню некепскую выбраў выдатная кавярню цэнтры мінску не шмат таких кавярней дзе прыемна і пасядзець і ежа добрая ну і так ну, все было як чакалася добра Ежа была добрая, и горелка спачная, и пиво. Не файная, москальская, балтыка. Але ж нема такого пива в Беларуси, кепского, как балтыка. Ну ось. И все было добро до тех пор, я циянка почала фарбовать в усны в зале. Ну, оно, ну, оно ну, бы не кепско, коли бы это было там при вокзальном ресторане. Чудовная девчонка, блин, пригожая бы. Ну, але ж я не, там, не на привокзальный ресторан там пошел, а добрую ковярню в центре Минску. Образила меня это нічаго і не хацеў кепскага зрабіць гэтай афіцыянткі, а падказаў дзяўчынкі, што дзяўчынка, калі гэта мы ў кавярні у Еўропе, так не трэба так рабіць. І дзяўчынка даволі ветліва сказала: Ну і што, какое вам дзела? Не даў я рады стрываць гэтую абразу, схапіў дзяўчынку за вуха, ну, неўтэральным сэнсе і сказаў, дзяўчынка якая найвышэйшая службовая асоба зараз прысутнічаю кавяр ну, дзяўчынка пачала лупаць вачмі нафарбованымі вуснамі нешта казаць там ну а а что такое случилось мне казаў я нічога не случилось маё жаданне размаўляць вышэйшай службовай асобай у кавярні ну на шчасце уладар кавярні быў і пайшлі мы з дзяўчынкай да ўладара добра казаў я ўладару калі вы жадаеце зрабіць кабак с халдеями Так э, гэта у вас атрымліваецца добра, Але ж тады я памыліўся, я думаю, што гэта файная кавярня, недалёка ад майго дому, дзе можна і кавы выпіць і харэлкі з добрым сябрам. Атрымліваецца, што не, гэта кабак. Ну і спытаў я з-пад э, ўладара кавярня. Дзе гэта вы такі кастинг зрабілі, Мабыць, э, спецыяльна там патывушніц нейкіх там Ну, такі кастинг можна ў любым тралейбусе зрабіць. Патывушніц шмат прыгожых па Мску воз тралейбусах. Але ж не ўсе не афіцыянкі у прыгожай кавярні магу. Владар кавярні здзівіўся, як так, моя кавярня павінна быць найлепшы ў Мінску, это ніякі ней кабак, а кавярня казаў ён гэта па-руску, Але ж у яго вачах была прага, каб яго кавярня была не ў цэнтры мінску выдатнага еўрапейскага гораду у выдатнай еўрапейскай краіне а тут нейкія наведвальнікі кажуць пра кабак і вяртаюць яго гадоў на 15 раней калі ён быў такім жа халдзеем але ж дзякую богу вуснай у зале не фарбаваў ноось ну, амаль полгадзіны пытаўся ўладар кавярні як зарабіць кавярню найлепш для наведвальнікаў мне простаму наведвальніку кавярні было вельмі прыемна что мои словы простого человека, посетившего ковярню, были почуты самим уладаром. Тогал потискал руку уладар, дяковал и запрошал заходить еще. Что я и зарабил проз несколько тыдню. По-первых, что я испытал, это где ж пригожая официантка? Чинно офарбовала сегодня на свои вусли. Сумно отказал мне бармен. Уволили Таню. Не в мою смену было дело. Но какой-то умник белорусский хозяину наплел про нее куда она пойдет, бедная. Я так само пошкодовал Таню. И, и сапраўды, куды она пойдет с нафарбованными устами? Нема іншага шляху, как сесть у троллейбус, ты проехать по выдатному городу Менску в центре Европе. Вось такі голас тысячагоддзя, досыць самаўпэўнены і ў меру цынічны. І мова беларуская для ягонага носьбіта хутчэй гульня, лёгкая забава, чым справа жыцця але болей бы такіх гульцоў на нашым полі. Глядзіш і поле б чысцейшым ды шырэйшым зрабілася. Thank you. Аднойчы я і сам задачыў такога вось уладара кавярні. Кавярні з беларускаю назваю і прыкольным меню, дзе ўсе стравы названыя цытатамі з 12 крэслаў Ільфа і Пятрова. А вы чыталі дзікае паляванне караля стаха, запытаўся я ў карчмара. Ну, хто ж у Беларусі не чытаў дзікага палявання, быў ягоны адказ. Праз хвіліну ён зразумеў, да чаго я хілю і тут яго панесла чорт пабірай гэта ж які можна інтэр'ер адгрохаць якой містыкі нагнаць над кожным сталом па радавым партрэце а афіцыянтаў афіцыянтаў пад персанажаў апрануць каб гэты як яго філіпаў граў а каб гэты як яго філіпаў граў а дубатоўк каб за метра быў і карліка абавязкова знайсці а Вось дык ідэя, ну дзякуй. Хутка на маім блюдзе ляжаў вялізны гусь з бруснічным варэннем, індыковая ножка з яблыкамі, салёныя грыбы, дзясятак калдуноў, а з усіх бакоў толькі і чутна было. А вось пампушкі з часнаком, А вось паня кавалачак шыначкі дзікага япрука на перчыны агнём гарыць. Памяццю маці заклінаючы возьмите, А вось цудоўная, а вось незвычайны Вось як у нас по-беларуску частуюць, рагатаў гаспадар, побачыўшы, што я зусім разгубіўся. Го, старку польскую ведаеш, гарэлку ведаеш, хахладскі спатыкач таксама, а нашага трыздзявінерыс не ведаеш. Это браце па-літоўску тройчы 9, гарэлка на 27 травах. Мы яе сакрэт у літоўцаў выведалі стагоддзі таму. Зараз яе самі літоўцы забылі, а мы яшчэ памятаем, пінь на здароўечка, пасля я цябе стаўным мёдам пачастую. А гэта што? — спытаў я, торкаючы відэльцам у нешта цёмнае на талерцы. Каханенькі ты мой, гэта ласіныя губы у падсалоджаным воцаце. Еш, браце, сілкуйся, гэта страва для волатаў. Продкі нашай зямляем пухам не дурныя былі, Еш, абавязкова іх еш. А праз хвіліну, забыўшыся, што рэкамендаваў губы, крычаў: « Не, браце, ты ў мяне адсюль, не пакаштаваўшы халодных перагоў з гусінай пячонкай не пойдзеш. Антос, сюды! Я пайшоў з кабачка, пакінуўшы ягонага гаспадара ў прыўзнятым настроі. Ён дарэмна мне дзякаваў, ідэя не мая, ты ці новая яна. Ідэя феерычнага пераўтварэння нацыянальнага бестселлера ў дэкарацыі рэстарана. Але не хутка я пакаштую тых ласіных губ. Ужо назаўтра таму гаспадару ідэя падасца занадта штучнай і нерэальнай штосьці не дазволіць яму пачаць першыя захады да яе ажыццяўлення. Гэтае штосьці не мае ніякага дачынення ні да палітыкі сённяшніх уладаў, ні да неспрыяльнага эканамічнага становішча. Гэтае штосьці аднае прыроды з нежаданнем беларускага патрыёта гаварыць па-свойму па-за сваёю скрайняй хатаю. Гэтае штосьці падобнае на просты рэцэпт казачна разбагацець, настолькі просты, што ніяк не верыцца. Гэтае штосьці выразней за ўсё паказвае, што нас няма. Няма нацыі пад прыгнётам калі яна ніяк не хоча выкарыстоўваць свой адзіны прывілей. Няўжо для з'яўлення дзікага палявання ды іншых феерычных рэчаў нам патрэбны самы сапраўдны прыгнёт, каб людзьмі звацца напоўнілася невясёлым зместам. Зміцер Бартосік шукаў у Менску праяваў нацыянальнай годнасці і прыйшоў да высновы, што яна шчыльна звязаная з чалавечай годнасцю і адчуваннем асабістай свабоды. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Ездзячы гэтым летам па Беларусі, каторы раз заўважаю кантраст паміж горадам і вёскай наколькі першы бесталковы ці мякчэй кажучы не акрэслены невыразны ў сваім жыцці і развіцці і наколькі другая выглядае заможна як у ёй уладкаванае жыццё наколькі сумасштабная яна сваім насельнікам беларусы вясковая нацыя вёска для іх сапраўдны іхны дом Горад іх дэнацыяналізуе, ператвараючы ў ніякіх з нацыянальнага гледзяшча людзей яны ж на горад не ўплываюць чаго можна было б чакаць за апошнія 10-20 гадоў натуральна ўсё ў гэтай справе упіраецца ва ўладу якая не спрыяе беларусізацыі гораду няма сумневу што калі б працаваў прыняты ў 90-м годзе закон аб мовах мы б мелі ўжо больш-менш беларускі горад найперш верагодна менск за ім пацягнуліся б і астатнія паселішчы Зразумела, што паспалітаму чалавеку няпроста ўплываць на ўладу, але нішто не замінае гэтаму чалавеку гаварыць па-беларуску, ствараць беларускі клімат у тых самых кавярнях, дзе ён плаціць грошы. І гэткім чынам набліжаць перамены ва ўладзе, якія ў такім разе мусяць адбыцца аб'ектыўна. быў чарговы выпуск перадачы Сергея Дубаўца вострая брама. Удзельнікі перадачы пісьменнікі Іван Ваза і Владзімир Караткевіч, цёска, зміцер Бартосік і аўтар Сергій Дубавец гутарылі пра нацыянальную годнасць, якая актуальна і ў гастранамічным кантэксце.